أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن صار على نهجه إلى يوم الدين masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin mu na fatoyin rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamu a dr shek muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan karo wato a nan kano kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambobin waya kamar haka wato sifili biyu sifili bakwai shida hudu hudu sifili uku sifili takwas sifili biyu sifili bakwai shida hudu sifili uku ko kuma sufili takwas sufili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sufili takwas sufili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku za kuma iya aiko mana akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyi rahama a tiyahu.com a ba bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda ajiya muka fara magana a kan alƙur'ani da yadda Allah ta'ala ya tsare shi ya kuma sanya shi a cikin kirazan waɗanda suka yi imani ya zama na tsararre ne yana nan yadda yake tun lokacin da Allah ta'ala ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan alkur'ani ya kuma karantar da sahabbansa yake haka har zuwa yanzu ba tare da ya samu canji ba don haka ne Allah ta'ala ya sanya alkur'ani ya zama littafi ne mai saukin fahimta littafi ne wanda yake da sauki wajen karanta shi haka ne yake da sauki wajen fahimtarsa bai sanya shi wani littafi wanda yake cike da sauranci ba ta yadda ba wanda zai iya fahimtarsa sai 'yan mutane 'yan tsinari kamar yadda muke ganin littattafai na yan falsafa misali ko littattafai na adabi waɗanda suke tattare da zaurance ko suke tattare da wasu kalamai waɗanda ba kowa ne zai gane ba sai an yi masa dogon sharhi ko dogon bayani alkur'ani littafi ne wanda mutane suke karanta shi waɗanda kuma suke da matakai na ilimi daban-daban mabambanta amma a yana fa'idantuwa da shi gwargwadon irin yadda Allah ta'ala ya hore masa kamar yadda Allah ta'ala yake ya fasalat audiyatun bi ha wato kowane rafi kowane kwazazzabo zai gudana da ruwan gwargwadon a girmansa. gwargwadon fadin sa zurfin sa to haka kowa zai fa'idanta da qur'ani gwargwadon fatahin da ubangiji ta'ala ya masa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun lace mun saukar da shi qur'ani ne mai balaraban harshe la'allakum ta'qiluna ko wa hankalta kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin liqaumin ya'qilun Allah ta'ala ce littafi ne da muka yi bayanin ayoyinsa daki-daki dalla-dalla wato ba a kudindine ayoyinsa ba ba a ɓoye ma'anoninsa ba a an yi shi fusilat ayatu ayoyinsa an yi shi an yi su daki-daki saboda mutanen da suke masu hankali za ka kowanne da Allah ta'ala ya bashi hankali ya bashi gwargwadon abin da zai fahimci alkur'ani da shi shi yasa maganar da wasu suke cewa alkur'ani sabanin hankali wannan ba daidai ba ce alkur'ani baya sabawa hankali na'am zai zo da abinda hankali zai wuce amma daga baya idan mutum ya nutsu ko aka yi masa bayani to zai fahimci wannan abin da alkur'ani ya zo da shi shine daidai da hankali haka alkur'ani baya cin karo da hankali alkur'ani yana tafiya daidai da abin da lafiyayyen hankali zai fahimta saboda alkur'ani littafi ne na addini gaba daya ka cokam din addini duka alkur'ani ya kunshe shi ya zo da bayaninsa farkon abinda alkur'ani ya yi bayani daki-daki filla-filla shi ne shanin akida wato abinda mutum ya kamata ya kudurce tsakaninsa da ubangijinsa mutum ya samu fahimtar alakasta da ubangijinsa alakasta da halittu da allah ta'ala yi na gaibi wanda bai taba su ba kamar mala'iku kamar aljanna da wuta da hisabi wasu halittu da dan adam bai gansu ba nan gaba zai san da su ko nan gaba zai gansu to yaya alaka shi yanzu za ta kasance tsakanin shi da su alkur'ani wato ya yi magana da masu aƙidu iri-iri wanda ya zo ya sa aka ya same su a doron ƙasa irin da irin yadda suke fahimtar ubangiji ta'ala kamar yuna mutane da suke ganin cewa babu Allah kawai dadewa ce take sa a same su a samu abin nan dadewa ce take halittar su abu in ya dade ne to daga nan ne ake samun wasu halittu kuma suna fitowa daga jikinsa kama aje abinci ya dade sai tsutsotsi sun fito su ma haka halittarsu su take haka ba wani abu ne ba wani ne ya samar da su ba sai yadda akwai Allah ba suna cewa ma hiya illa na duniya na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr rayuwar mu ta duniya ba wata bace illa iyaka kawai muna rayuwa ne mu mutu kuma ba abin da ke kashe mu sai dadewa haka dadewa ita ce kawai muka yadda akwai ta da waɗanda kuma ba su yadda akwai ranar lahira ba ko da sun yadda akwai Allah to amma ba su yadda akwai ranar lahira ba akwai ranar hisabi akwai ranar sakamako wa qalu in hiya illa hayatuna duniya dunya wa ma nahnu bimab'usin su ce mu rayuwar duniya kawai muka sani ita ce kawai a gaban mu kuma babu wata rana da za a tashe mu da kuma waɗanda suka yadda cewa akwai Allah amma ba su yadda Allah yana aiko da wasu manzanni ba waɗanda za su zo da sako daga Allah saboda haka suka kafir cewa manzanni alkur'ani ya gaya mana su waɗannan ilin waɗannan su kuma isqalu ma anzalallahu ala basharin min shay suka ce ba abinda Allah ya saukarwa da wani manzanni ko kuma lausha Allahu la anzala malaika sai da Allah ya ga dama ai mala'iku zai aiko ba zai aiko mutane irinmu ba da kuma waɗanda sun yarda da aiko da annabawa amma wanda ba su yarda da shi ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suke cewa Allah ke cewa ya qulul ladina kafaru lasta mursala waɗanda suka kafirta suna cewa kai ba manzo ne wato kai ba wanda aka aiko bane wa qalu ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikru inda lamajnun su cewa su cewa annabi sallallahu alaihi ya kai wannan da aka saukarwa da wa'azi wato alkur'ani lalle kai mai taɓin hankali ne to da alkur'ani yana ta maganar irin waɗannan mutane daban-daban waɗanda suke ɗauke da aƙidoji daban-daban don haka alkur'ani ya zo ya yi gwagwarmaya da jayayya da irin hujjojin waɗannan mutane kuma ya yi ta rushe su da hujjoji waɗanda za su shiga hankali za su samu karbuwa a gurin Allah ah, kamar inda Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya rika nuna wa mutane cewa lalle akwai Allah wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci ɗan adam ya halicci kowa da komai Allah ta'ala ya ce am khuliqu min ghairi min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal yuqinun Allah ce ko an halicce su ne daga babu wato babu ce ta samar da su ko kuma a'a su suka samar da kansu su suka halicci kansu ko su suka halicci sammai da ƙasa Allah ce a'a kawai dai ba za su yi kiri ne su kankance su tabbatar da cewa akwai Allah a zuciyarsu Allah ce ina fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab lalle a cikin halittar sammai da ƙasa da sassaɓawar dare da rana akwai ayoyi ga masu hankali a wani gurin Allah ce afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tafsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib Allah ta'ala ce ba za su kalli sama ba su daga kansu su kalli sama a saman su irin yadda muka gina ta muka kawata ta da taurari kuma babu wata baraka a cikinta haka nan ƙasa muka shimfiɗa ta muka jefa duwar watsu masu ƙarfi a kanta don su rike ta sannan muka fitar da dukkan wasu tsirrai waɗanda suke masu ban sha'awa daga cikinta don wannan ya zama wani wayar da kai da wa'azi ga dukkan wani wanda yake bawa ne mai mai da al'amarinsa ga Allah ubangiji ta'ala ya ja hankalin mutane da cewa su dubi halittu da Allah ta'ala ya yi na sama da ƙasa da halittar kansu su karan kansu su ga irin ayoyi mabambanta waɗanda suke nuna samuwar Allah a akan alkur'ani ya kawo hujjoji wanda suke tabbatar da aƙida ta tauhidi zallar aƙida aƙida da ta shafi tauhidin rububiya da tauhidin lunuhiya tauhidin yarda da cewa Allah shine mahalicci shine mai yin komai shine mai iko da komai da kuma tauhidin da yake nuna cewa Allah ta'ala shi kadai ya cancanta a bauta masa tauhidin rububiyya wannan waɗanda ma suke shirka da Allah sun yarda da kwai shi alkur'ani ya faɗi haka ya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah da zaka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa kuma wane ne ya hore rana da wata lalle za su ce Allah ne haka nan yake cewa qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sama'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun Allah ce kace da su wane ne yake azurta ku daga sama kuma yake ba ku arziki a ƙasa kuma wane ne yake mallakar ji da gani kuma waye yake fitar da rayayye daga matacce kuma ya fitar da matacce daga rayayye waye yake tsatsara al'amura ya gudanar da su Allah ce fasa ya ƙolu Allah to za su ce Allah ne faƙul don haka sai ka ce afala ta tattakun to ashe ba za ku ji tsoron Allah ba tunda kun yadda shi ne yake waɗannan ayyuka haka nan ubangiji ta'ala a cikin alkur'ani yake kawo dalilai daban-daban iri-iri waɗanda suke tabbatar da tauhidi ah, kaɗai ta Allah ta'ala kamar inda Allah ta'ala yake cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce a cikin sammai da ƙasa akwai wasu abu ababen bauta ba Allah ba la fasadata da sama da ƙasa sun lalace wato da ba za su tsayu irin wannan tsayuwa da muke ganin su akan ta ba da yanzu tuni ba sama ba ƙasa da yanzu sun ruguje tunda allolin nan za su yi rigima wata rana idan ku har suka yi rigima wata rana to za su lalata sama da kasa ɗin to amma samuwar sama da kasa ɗin a irin wannan kama kuma suke ta gudana al'amuran sama da kasa ɗin suke ta gudana ba tare da samun tangarɗa ba alama ce da take nuna cewa mai tafiyar da su abin nan mai tafiyar da su abu ɗaya ne shine Allah hakanan a wani wurin Allah ta'ala yake cewa mattakhazallahu min waladin wama kana ma'ahu min ilahin idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dihim ala ba'd subhanallahi amma sifun Allah ta'ala yake cewa da a ce Allah ta'ala yake cewa mattakhazallahu min walad Allah bai riki wani da ba kuma babu wani abun bauta tare da shi da a ce akwai to da kowa yayi tawari Ya yi tawari da abin da ya halitta wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da sashin su ya rika nuna wa sashi girman kai ko ya rika nuna wa sashi galaba Allah ce tsarki ya tabbata game da abin da suke sifantawa na cewa Allah ta'ala yana da kishiya Haka nan a wani guri Allah ta'ala ke cewa kullau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan labtagaw ila zal arshi sabila da a ce akwai wasu abubuwa na bauta kamar yadda suke faɗa banda Allah to da sun nemi hanyar isa zuwa ga Allah ma'abocin al'arshi wato da wata rana an ji ɗaya daga cikin sarakunan nan ko ɗaya daga cikin ababen bautan nan ya tasarwa ubangiji zai yaƙe shi akan wato sarautarsa ko ikonsa amma tun da ba a taɓa jin haka ba wannan dalili ne da yake nuna cewa Allah ɗaya ne abin bauta babu wani abin bauta tare da shi to haka na alkur'ani ya rika bayanin tauhidul rububiyya tare da tauhidul uluhiyya kuma ya rika nuna wa mutane cewa duk wanda ya yadda da tauhidin rububiyya to ai ya kamata kuma ya yadda da cewa Allah ta'ala shi kadai ya cancanta abauta masa indai har mutum ya yadda da cewa Allah shine mai halitta shine mai bayarwa shine mai hanawa shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai gudanar da al'amura duka to ya kamata ya zama shi kadai ne kuma ake bautawa ba a hada shi da kowa wajen bauta shi yasa mu ga Allah ta'ala a wani gurin yana hada waɗannan tauhidi guda biyu a guri guda ce zalikumullahu rabbukum fa'budu wannan shine ku wato mahaliccin ku wanda yayi ku yake tarbiyantar da ku don haka ku bauta masa kaga nan tauhidin rububiya da uluhiyya suka zo aka yi hujja da tauhidin rububiyya don tabbatar da na uluhiyya Allah ta'ala yake cewa zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'budu wannan shine Allah ubangijinku babu wani abun bauta da gaskiya sai shi kuma mahaliccin dukkan komai don haka ku bauta masa haka alqur'ani haka ya rika bujuro da irin waɗannan nau'uka na hujjoji waɗanda suke tabbatar da samuwar Allah ta'ala haka nan alkur'ani ya rika bujiro da abin da ya shafi annabci da manzanci da kuma cewa annabawa su ne waɗanda suke ɗauke da saƙo daga Allah kuma su Allah ta'ala ya aiko kamar inda Allah ta'ala ke cewa kana nasi ajaban an haina ila rajulin minhum yanzu ashe akwai babun abun mamaki dan mun aiko da wani mutum daga cikinsu to kamar da alkur'ani ya tabbatar da tauhidi haka alkur'ani ya tabbatar da risala wato aiko da manzanni su daga daga Allah zuwa ga halittun zuwa ga mutane wanda wannan insha Allah a karo na gaba za mu yi bayanin yadda alkur'ani ya yi ta bayani daki-daki dalla-dalla don tabbatar da risala wato saƙo ko manzanci da Allah ta'ala aiko zuwa ga ga mutane Allah ta'ala ya samu dace amin sun ma'amin ah, malam tambaya ta farko take cewa malam idan iyayen mutum suka rasu wani irin haƙƙi suke da shi a kansa to babban haƙƙin da mamaci yake da shi akan wanda yake da rai ko da kuwa ba iyaye ba ne ballantana kuma iyaye shi ne masa addu'a bayan mutuwarsa bayan an yi masa dukkan abin da ake mamaci na wanka da sallah da raka gawarsa to akwai abin da yake na addu'a ne duk sanda aka tuno su a musu addu'a yana Allah ta'ala yake cewa qur rabbir hamhuma kama rabbayani sagira ka rika cewa Allah ka ji kansu kamar yadda suka tarbiyance ni ina yaro da haka duk sanda ka tuna da su ko duk sanda ka sallah ko duk sanda kake wani lokaci ko guri da ake ansa addu'a za ka yi addu'a to ka sa su a cikin addu'arka wanda ne mafi girman haƙƙi ko kuma abinda za ka yi ka amfanar da su yi masu addu'a Allah ta'ala ya gafarta masu zunubansu ya yafe masu kurakuransu sannan kuma bayan wannan ka ci gaba da kyautata ma waɗanda ka suna kyautatawa ka sadar da zumuncin waɗanda ka san suna sadar musu da zumunci ka girmama abokansu da ‘yan uwansu da aminansu abokan arzikinsu muna da yana daga cikin birri da biyayya ga iyaye saboda haka dai a fahimta babban haƙƙi wanda kuma zai fi amfanar su sama da kowanne shine musu addu'a akai-akai duk sanda aka yi sallah ko sai ka kai azumi ko ka samu dama ka samu kanka a cikin wani lokaci da Allah yake karɓar addu'a a cikinsa ko guri kamar arfa da ake karɓar addu'a a cikinsa to kai kokari ka sa su a cikin addu'arka wannan tambayar kuma ta ce malam gaskiya ne aljanu suna rusa aure don za ka ga wata duk sanda aka fara maganar aurenta sai a yi ta samun matsaloli a ƙarshe ma abin sai ya rushe sai ka ji ana cewa aljanu ne to matsalar mu kullum ƙoƙari muke yi mu ga cewa matsalolinmu mun jingina ma wani abu can daban wata koda akwai wata matsala mu da muke da ita to maimakon mu tunanin matsalar ta mu ce mu gyara to sai mu jingina aljanu ko mu jingina wani abu can daban wanda ba <coughs> ba mu kanmu ba wanda kuma wannan zai hana gyara aljani ba a ce ba shi da wani abu da yake na cutar da mutum ba aljani yana cutar da mutum Allah ta'ala yana cewa ma hum na bihi min ahadin illa bi iznillah wato ba za su cutar da wani ba sai da izinin Allah aljanu na iya cutar da mutum da izinin Allah amma kuma ba wannan yana nuna cewa duka rayuwarmu kuma kome ya same mu kawai mu ɗauka wai aljanu ne suka shiga cikin lamarinmu ba na san wani lokaci akan samu waɗanda sukan yi amfani da wannan dama domin tallata bukatarsu ko kuma jawo kansu wani amfani na duniya saboda suna ganin cewa in suka ce mai ciwon kai in ya dame ka yayi tsanani to aljanu ne mace in ba kwa shiri da mijinki to aljanu ne budurwa in ta rasa miji to aljanu ne matar da take aure a sake ta ta aure a sake ta to aljanu ne to in dai suka mayar da rayuwar mutane duk ta koma aljanu to kaga kenan za su samu kwastomomi a cikin sana'a su da yawa sauraka kowa ya ji wata matsala in ciwon ciki ne da mutum ya je asibiti an bashi magani bai ba a ce aljani ne in yawan mafarki yake yi yana tashi yana jin tsoro a ce aljani ne idan kasuwancinsa ne yake ja da baya aljani ne idan wani abu yake nema ya rasa aljani ne idan yaransa ba shi da wato baya da tarbiya baya jin magana a ce aljanu ne idan budurwa ta rasa aure a gidanta abin a zamanta na gida a ce aljanu ne to su kaga tunda su kuma suna maganin aljanu kaga kowa da kowa sai ta zuwa a ta layi a kindansu wanda kuma wannan ba daidai ba ne a shi aljani ma lokacin da kake firgita mutane da shi shi kuma kana kamba malamarinsa to a lokacin kuma kana kara masa wani girman kai ne to annahu kana annahu kana rijalun min al-ins ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa a da can balarabe idan yayi tafiya ya shiga daji inda yake tsoron akwai aljanu ko kwankwamai in ya je gindin bishiya ya zauna zai huta sai ya ce ina neman tsari da shugaban wannan daji daga wautar wato ya tsare ni daga wautar wawayen cikinsu wato kamar yana neman shugaban aljanu da yake nan ya kare shi daga wawayen cikin aljanu to wannan sai ya rika tsara wasu kuma aljanun ya rika kara musu fitsara da fetsewa saboda suna ga kamar kowa tsoron sai ke ji yanzu kowa ne ma yake su ba shi kariya sauraka ba daidai ba ne mu duk al'amarin mu jefa cikin duniyar aljanu ko mai mace aljanu ne har ta kai ma za ka ji ana ta magana akan cewa akwai aljani ashiku akwai aljani kaza akwai aljani kaza wanda wannan duk abubuwa ne marasa asali wani aljani ashiku ba wani aljani ashiku ko wani aljani ba wani nassi na alkur'ani ko ko wani bayani na wasu malamai magabata na kwarai da suka ce wani aljani shiku zai hana mace aure zai waye zai waye za a iya samun aljani cutar da mutum amma kuma ba gaba ɗaya a ce rayuwar mutane duk mai da ita matsala ta aljanu ba wani lokaci za ka samu yarinya ba ta samu kyakkyawar tarbiyya ba don haka duk wanda za su neme ta da aure in suka ji tarbiyar ta sai su gudu a ganin in akwai aljanin to a cikin abin da ita ce aljanar domin ita ce ba samu tarbiyyar da da za ta mutane da su tafi wani lokaci kuma Allah bai kawo bai kawo wanda zai aure ta din bane komai yana da lokaci komai yana da kaddara ubangiji ta'ala ya sanya wa komai lokacinsa da sanda zai kasance don haka idan bai yi Allah bai ƙaddara a lokacin za ta yi auren ba bai kaddara wannan ne mijinta ba ko ya zo zai tafi haka Allah shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa a neman wurin Allah a neman gurin Allah ba maganar a ce kawai ji a yi ta fada da wani abin da ba a gan shi ba kawai wasu su karɓar kuɗi haka babu wannan a yi ƙoƙari idan ta sana da tarbiyya ta tana da kulawarta da addini to a cigaba da addu'a ta yi duk waɗanda suka zo din ba su Allah yake so su aure ta cigaba da yi mata addu'a ta ba ta cigaba da miƙa kwanta gurin ubangiji Allah ya ba ta miji na kwarai ba ita kadai ce haka ta faru gare ta a rayuwa suna nan da yawa a dacen an yi kuma nan gaba ma za a yi amma a daina faɗaɗa sha'anin aljanu komai a jingina wa aljanu mutum ɗan kasuwa idan ya zai yana samun ci baya a kasuwancinsa da ya je sai a ce masa aljanu ne ya manta da cewa inna allaha su rizqa kaliman ya sha uwa ya manta da cewa Allah ta'ala shi yake shimfida arziki ga wanda ya so shi yake rage ma wanda ya so yana iya bayar wayo gobe ya hana yana iya hana wayo gobe ya bayar to wannan yana kawo cikas ga tauhidin ma mutum Allah ya sauke sauke amin sai tambayar abu muhammad ya ce malam ya halatta na haɗa shafa'i da wuturi na yi musu sallama ɗaya na'am ya halatta ah, ah, cikin sifofin wuturi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar akwai wato kai kai a ukun gaba daya ba tare da ka zauna ba to kai yi raka a daya ka tashi ta biyu ka tashi ta uku ka tashi ta uku ko ka yi biyar gaba ɗaya ba tare da ka zauna ba ko kai bakwai gaba ɗaya ba tare da ka zauna ba ko kai taran ma gaba ɗaya ko sha uku ma gaba ɗaya ba tare da ka yi sallama a tsakaninsu ba dole ya halatta abinda dai ba a so shine ka yi sallar shafa'i da wutiri kamar sallar magariba wato ka yi a biyu ka tashi ka kawo ɗaya ba tare da sallamewa tsakaninsu ba to wannan shine aka hana amma in ɗanka saɓe ukun gaba ɗaya ba tare da zama tsakanin su ba kai sallama ɗaya wannan halatta ba kuma yana daga cikin sifofin sallar wutiri tambaya daga ashira alhassan ciroma ya ce malam ina siyar da kujeru sai aka zo siya daga coci ya halatta na siyar? to in har ka san cocin za a kai su abinda duk za a kai shi gurin da kake da fahimtar saban Allah ne za a yi a gurin to bai halatta ka taimaka ba koda da ciniki ne koda da sai da sayarwa ne in ka san hakan za a yi a coci ba ko da wani kulab ne da ake saban Allah a gurin kasancewa idan an zo an sai kayan ka can za a je a saba Allah kana da wannan tabbacin ba wai zato kake ba akwai abin da yake zato ne wannan ba a gina hukunci a kansa kawai ka gina hukunci kan tayu tayu a'a sai in kana da yaƙini kana da tabbaci to a lokacin sai ka guje ma wannan saboda Allah ta'ala ce wala ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan kada ku taimaki juna akan saban Allah da ƙetare iyaka babu shakka duk gurin da za a zauna a hada Allah da wani ko a wa Allah kishiya babu su laifi da yafi wannan kuma shi saye da sayarwa ciniki ɗin da muke taimakon juna ne yana cikin ta'awun kana da bukatar abu ka samu mai sayar maka kana bukatar kuɗi ka samu mai sayar abinka wannan taimakon juna ne muke yi to haka kada ka ce ai ciniki ne ba wani taimako a'a shi kansa ciniki taimako ne da yau zaka tashi da bukatar ka kana da kuɗi kowa ya ce ba zai sayar maka ba kai ma ka san ba kana cikin matsala ashe ka samu mai sayar maka taimaka maka akai shi ma shi ma mai sayarwa ya samu mai sayar kayansa taimaka masa akai to haka duk taimako ne na juna muke yi to kada ya miye shi akan abin da muka tabbata akwai sabon Allah ne kamar mutum ne kasan zai yi kisa sai ya zo sayan makami a gurinka kana sai da wukake misali ce kana sai da wuka makeri ne kai kana kera wukake ko ya zo ce ka kera masa takobi ko barandami ko adda kasan cewa kuma kisa yake yi to kaga da zai biya ka bayanar ta kai masa ba saboda kasan laifi zai yi to haka nan duk abin da zai kisa laifi ne to bai kamata ka taimaka wajen yin sa ba amma in kasancewa dan mutum yana ba musulmi ba ya zo zai sai kayanka to a karan farko ba za ka ce ai saba Allah zai dishi shi ba za ka sai masa a'a za ka iya sayar masa mutum musulmi ne ya zai sai gero a wajen ka ba ka ce ai giya zai yi ba ba zan sayar masa ba ya gaya maka giya zai yi amma in ka san cewa sana'arsa shine yana yin giya yana sayarwa ana yawan ita ce sana'ar sana'arsa don haka yazo zai sai gero a gurin ka mai yawa kasancewa zai je kai masana'arsa ta giya sai ka ce a wannan ni ba zan sayar maka ba ko da riban nan zai baka ba za ka taimaka masa nan ba na sai tambayar da take cewa malam yaya hukuncin mage ta tsallaka mutum sallah komai ana so ka yi kokari kada ya tsallaka maka sallah ko da dabba ce amma tsallaka sallar mage ba dai take da tsallaka sallar kare ba ko jaki ko mace balagagga wannan hadisi ya zo cewa waɗannan abubuwa guda uku suna katse sallar mutum suna katse sallar mutum ya fa'u salatar rajuli almar'atul ha'id wal wal kalbul aswad abubuwan nan guda uku suna da tsaye sallan mutum mace da ta balaga da kuma kare bakin kare da jaki mace da ta balaga a nan alaihi da faɗi cewa duk macen da ta balaga to lokacin da take tafiya ta fita to shi din na kokarin ya za ya bita ya makale domin ya ga ya halakar da da mutane ta hanyarta shi yasa ake son ta fita cikin kamala ta fita cikin hijabi ta fita cikin ah, kame kai ba tare da ta yi shiga wacce take tafi tsara ba domin a lokacin shedan zai fi samun riba a kanta hakanan kare hakanan jaki shi ba a nusa da sarwaya ya idan jaki ya yi kuka to ya ga shaidan ne za ka ana cewa su kan shiga jikin jakuna hakanan karnuka musamman bakin kare shi ma haka shi yasa da aka tambayi abuzar da ya rawaito hadisi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me bambancin bakin kare da wanda ba baki ba yace asal kalbul shaifan shaytan shi wannan shaydan ne to kaga waɗannan abubuwa guda uku nasi karar ya zo maganar su to kuma amma mage ba ta cikin su sai dai ita ma ba a bari ta tsallaka sallah tunda nan salama bai bar hatta dabba ta ƙetara masa tsalla ba akuya ko tinkiya to haka nan mutum eh, haka nan mage idan har za ka iya hana ta to ka bari ta tsallaka maka amma hukuncin ta ba daidai yake da hukuncin waɗancan abubuwa guda uku ba domin su malamai sun ta tattaunawa cewa to in sun tsallaka wa mutum sallah sallarsa tana nan ko ta kare wasu malamai kamar imam ahmad suka tafi akan zahirin hadisin cewa sallar ta ɓaci wasu kuma suka ce a tana yanke ladan sallar ne wasu ce kamalar sallar ne suke take yankewa sana ayi halin dai annabtar sana ce ana samun yankewar sallah ga waɗanda abubuwan na uku suka tsallaka masa wanda a cikinsu babu mage amma duk da haka kamar da muka faɗa a ita ma magen ba ba daidai ba ne ka bari ta tsallaka maka ban kana daidai za ka yi ka hana ta wannan kuma ta ce malam mutum ne ya saki matarsa saki uku daga baya kuma suka jarrabu da son junansu ni kuma sai nake tausaya musu sai na kudire a raina zan aure ta na dan wani lokaci in sake ta amma ba su san hakan ba shi malam hakan ya halatta abinda dama aka hana shi ne a taisul musta'ar wato shi mijin ko ita matar ko su duka biyun su zo su neme ka akan cewa ka auri wanci ka sake ta ka auri wanci ka sake ta don ta koma wato gurin mijinta ko shi mijin ya neme ka da wannan ko ita ta neme ka da wannan ko su duka su zo su lallashe ka watakila ma su yi maka tayin sadaki masu ce su biya ko ma watakila ma za su biya ka jinga to wannan in ma aka yi haka aurenka na farko kai bai yi ba ka aure ta da wannan niyya to komai bai faru tsakanin ku zana ce sannan kuma wannan auren ba zai halatta ta ga mijinta na baya ba wannan idan an samu haɗin baki tsakaninka da mijin ko tsakaninka da ita ko tsakaninka da su su biyu amma kai ka yi aure da niyyar za ka sake nan aure ne kake so ka yi da niyyar za ka sake ta an zawaj bi niyyat talak talaq to wasu mutane suna haramta shi cewa bai halatta ka kudurci niyyar zaka sake ta don anan baya da wani amfani tunda an yadda in ka aure ta ko ba da niyyar saki ba in ta yi maka wani abu ka sake ta in ka aure ta da niyyar sakin kuma kaga za ka rike ta bai haramta ka rike ta ba yanzu ta yiwu kana tausaya musu kana tausaya musu ka ji cewa to bar ka aure ta dan daga baya ka sake ta ta koma gurin mijinta kana iya aurenta kuma ka ji ba wacce zaka iya saki ba ita kuma ta ji ba wanda za ta iya rabuwa da shi ba ne a sai a haramta muku zama da ita haka ci gaba da zama da ita saboda ka aure ta sauraka wannan niyyar za ka saki din ba ta da wani tasiri tunda in ta yi maka ka ji ba za ka iya saki ba ka ga niyyar can wacce mata wani amfani ba in kuma kai aure ta ba da niyyar saki ba kuma ka ji ba ta yi maka ba kana da damar ka sake ta kuma ko da baka yi niyyar sakin ba da farko tun da yake yin aure ba da niyyar saki ba kuma sakin yanzu to ita amfani mai amfanin niyyar niyyar ba ta da amfani shi yasa wasu malamai suke haramta wannan aikin wasu kuma suke ganin wannan babu komai tun da shi kadai ya shafa shi babu haɗin baki tsakaninsa da tsohon mijinta babu haɗin baki tsakaninsa da ita don haka ba za a daidaita shi da wancan aure da aka ce ake kiran wanda ya yi shi da attaisul musta'ar wato bunsurin aro kama an are shi ne don ya halattawa a mijinta na farko ita ba ala'ayi halin inda mutum zai yi da wannan niyya din auren yayi ba za a ce gaskiya aurensa bai yi ba amma kuma wanda niyya ba ta da tasiri domin kana iya ka aure ta din da niyyar kana tausaya mata kana tausaya mijinta ko kana tausaya musu su duka kuma daga baya sai ka ji cewa bayan ka aure ta din ka ji cewa zama da ita ya fi komai daɗi ko ita ta ji shi ma zama da kai yafi komai daɗi har ta manta mijin na farko kai ma ka manta da waccan niyya ta ka ta farko kuma ku ci gaba da zaman ku na'am sai tambayar Adamu Ali ya ce ya hukuncin wanda aka tursasa shi ya aikata sako to kalmar sako iri-iri ce don kalma ce da take shiga karkashinta ta abubuwa suke shiga da yawa akwai saban da za a yi tirsasa ka tirsasa wannan kalmar tirsasawa ita ma kalma ce wasu take da dunkulalliya na farko akwai saban da ake iya tirsasa mutum in yayi Allah ta'ala ba zai kama shi da wannan ba kamar mutumin da za a tirsasa shi ya faɗi kalmar kafirci ko a tirsasa shi ya ya a tirsasa shi ya sha giya misali wannan Allah ta'ala ba zai kama mutum da wannan ba illa man hawa wa qalbuhu mutmainu bil iman akwai saban da in an tirsasa ka kai shi to ba za a dauke maka wannan laifi ba misali mutum ya ce a tirsasa shi ya kashe wani ta ce tirsasa shi aka yi sai ya kashe wani ran ka bai funa shi ba don yanzu karkari ka ce kai cewa akai ko ka kashe shi ko a kashe ka sai ka zabi ka kashe shi kai kai rai me ya fifita kai ranka akan nashi to anan ba za a yi maka rangwame ba a ce a ah, ya halatta ka kashe in an tinsa ka gara kai ka haƙura a kashe ka ya zama na ka mutu da haƙƙin wani ba amma ka fifita kai ranka wato kai ka kubuta kai ka sha a gurin Allah da kai ka sha da ranka in ya so shi ya tafi lahira wannan ba ba ba rangwame a irin nan tarsasa ita ma iri iri ce akwai tirsasa wadda ya eh, ita ce wa wato tirsasa wadda za ta sa ka rasa ranka ko ka rasa wata gaba ta jikinka ko a salwantar da hankalinka mutum ya rasa ransa ko hankalinsa ko wata gaba ta jikinsa wannan wa ce a ce ko ya sha giya ko a kashe shi ko ya sha giya ko a datsa masa hannu ko a datse masa kunni ko wani abu haka ko a yi masa dukan da zai iya fita daga hankalinsa to anan nan a iya cewa an su mutum amma misali a ce ko ko ko yi kaza ko a kore ka daga aiki wannan ba ba bace da za ta sa ka ka ka ka, ka sha giya ko ka ka abin dan kawai za a kore ka daga aiki ka kore ka Allah zai baka wani a ko a ce ko ko ko kai kaza na laifi ko a mare ka ko a tsinka maka mari ba bata kai tirsasa da za ta sa kai kai wani kai wannan babban laifi ba saboda ka ita kalmar ta kalmar kalmar ikrah din kalma ce dunkulalliya ba wai duk abin da kai ka kira tirsasa ba wani wani kudin sa ma za a ce na a rike ce ko kai kaza ko ba za mu baka kudin ka ba sai je yayi kuma sai ce an tirsasa shi wannan ba ita ce tirsasa ba tirsasa abinda ka rasa ranka ko ka rasa wata gaba ta jikinka ko ka rasa hankalinka to ne ita ce ta risasawa ita ce za ta sa kai wani abin da yake saban Allah ne na'am tambayar umar ya ce malam ya ingancin hadisin da ya ce a karantawa gawa ya sun ko bakara wannan bai inganta ba babu hadisin da ya inganta na karanta gawa wani abu na alkur'ani abinda ake yi wa mamaci ne addu'a kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istaghfiru li akhikum ko salo li akhikum at-tathbita fa innahu al-ana yus'al ku nema wa dan uwanku gafara ku yi addu'ar Allah ya gafarta miki ko ku roƙa Allah ya bashi sabati da tsayawa da kafafuwansa a cikin kabarinsa lokacin da ake masa tambayoyi waɗannan su ne shi ne abin da ake ne kuma shi ne abin da alkur'ani ya koya mana wanda zai na ja'o'i ba din ya kolo na rabba na firlana wani ikwani na lalzina saba kuna bin iman wanda suka zo daga baya suna cewa allah ka gafarta mana allah ka gafarta mana ka gafarta wa 'yan uwanmu da suka rigaye mu wato da imani da haka wanda ya mutu addu'a yake bukata ba ka zauna ka karatun qur'ani ba ba laifi kai ka karanta qur'ani a matsayin ibada ce ga kai kai tsakaninka da Allah sannan kai ta tawassuli da ibadar da kai tsakaninka da Allah Allah ya biya maka wasu bukatunka daga ciki kai ma mamacinka addu'a Allah ya gafarta masa wannan babu laifi amma tsoron karatunka ce gashi nan kawai kana yin shi dan mamacin wannan baya daga cikin koyarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita na'am na'am sai tambayar umar hassan tukuntawa ya ce malam ina son karin bayani akan hadisin da nana aisha radiyallahu anha ta yan tabarira amma masu ita suka ce walicinta yana hannunsu me ake nufi da wannan walicci to ita barira waɗanda suke kamar iyayen gidanta ita baiwa ce a gurinsu suka ce sun yadda za su yanta ta amma za ta ba da wasu kudade shine abin da ake kira almukataba bawa almukatab shine wanda aka ce ya je ya kawo kaza in ya biya kaza ya zama ɗa to shine ta zo ta nemi taimakon Aisha radiyallahu ta'ala an ta taimaka mata da kudin da za ta yanta kanta shine sai Aisha radiyallahu anha ta yi alkawarin za ta ma saye ta daga gurinsu ta saye ta shi kenan ta yanta ta to shi da ta je saya sai suka ce za su yadda su sayar amma da sharaɗi suke da wala'inta abinda ake nufi da walici da wala'i shine in ta mutu su za su ci gadanta ba a ka'ida wanda ya yanta shi yake cin gado da a ce su suka yanta ta da ta samu kuɗi din ta kawo musu su suka yanta ta to su za su yi walicinta ma'ana in ta mutu za su iya cin gadanta suna nan ba ta da dangin malam su in ta mutu suna cikin magada shi wanda ya yanci ya ba da yanci to sai suka ce in aisha ta saye ta ta biya su kuɗi to suke da walaccin in ta mutu su zake da gado sai ta zo ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da aisha ishtarati lahumul wala fa innal wala liman ataqa ki je ki ce kin yadda da sharadin ai shi walicci yana ga wanda ya yanta ko da sun yadda da sharaɗin ko kin ce musu sun yadda kin yadda da sharaɗin tunda sharaɗin ya saba wa shari'a yarda ba za ta yi tasiri ba shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya hawo minbari yayi magana cewa me yasa wasu mutane suke sharɗanta sharudda da babu su a littafin Allah duk wani sharaɗin da babu shi a littafin Allah sharaɗin bai batacce ne abinda ake nufi da babu shi a littafin Allah ma'ana ya ci karo da shari'ar Allah ba ana nufin in kai sharadi sai ka kawo ayar da ta faɗi sharadin ba ana nufin duk wani sharadi da ya ci karo da shari'ar Allah to wani sharadin banza ne ba shi da wani tasiri don haka tunda suka sharɗanta cewa su za su su rike walicinta sharadin nasu sharadin banza ne tunda alwala'u liman a'tak shari'a wanda ya yanta shike da da wala'i wannan shine abin da ake nufi da walicin na'am na'am wannan kuma ya ce malam mene menene sharaɗar limanci to a dunkule in aka ce sharaɗar limanci a dunkule wanda duk idan sallarsa shi kaɗai ta yi in yi ta ba matsala to yana iya yin limanci shi ne masu hasalatu su haɗe mato in kuma a filla-filla ake magana to na farko dai wanda zai zama liman dole ya zama musulmi dole ya zama musulmi kafiri ba zai yi limancin waɗanda suke musulmi komai ilimin sa kuwa ko da ya iya sallah ya san yadda ake sallah ya iya karatun qur'ani dai kafiri ne ba zai limanci saboda aikin sa ba karbabbe bane wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura annabiyu bayan zaman sa musulmi da zama hankali ne mahaukaci ba zai yi limanci ba mahaukaci mahaukaci an ɗauke masa ma alƙalami na na taklifi wanda ya zo a hadisi rufe alƙalamin an salasin an ɗauki alƙalamin lada da da alhaki daga mutane uku daga ciki akwai anil majinun hatta ya fi an ɗauki alƙalamin takalifi daga mahaukaci har sai ya dawo cikin hankalinsa haka ga mahaukaci ba zai zama liman ba dole ya zama ya zama mai hankali ne sannan ya san abin da sallah za ta inganta da shi wato ya kasance ya san abin da idan aka yi shi salla ta inganta in ba yi shi ba salla ba ta inganta ba saboda haka kaga ya san ya san farillan salla ya san abubuwan da suke bata salla ya san farillan salla ya san abubuwan da suke bata salla ba za ka ce ya san sunnonin salla duka ba domin har kullun har gobe mutane suna karantar wasu abuwa na sunnoni wanda ba sani ba ya sal yaya meye in ba a yi ba sallah ba ta yi ba haka ba zai zo yana limanci ba amma bai san karatun fatiya wajibi ba ne ko bai san ruku'u wajibi ba ne ko bai san abin nan sallama wajibi ba ce ko bai san zama na biyu wajibi ba ne ko bai san kaza wajibi a ce duk bai san waɗannan ba kuma ya zama yana limanci wani ba zai zo sannan abu na gaba ya san yadda zai gyara sallar idan ta samu sahau wato in an samu sahau an kari ko an yi ragi ya zai yi in ya kasance bai san sujudu sahawi ba bai san hukunce hukuncin sujudu sahawi ba in ya yi kari bai san mai zai yi ba in ya yi ragi bai san mai zai yi ba wanda bai kamata ya zama limami ba tun da duran da ya yi ragi ko ya yi kari ƙarshe ku za ku zo kuna cewa yi kaza kuma ya tashi yin sujudu sahau ɗin ma watakila ko ya yi ɗaya ko ya yi hudu ko ya yayi yi sai an ce dakata saboda haka ya san abin da zai gyara sallah idan an samu sahau suna sharaɗi na gaba na biyar ya kasance yana iya zuwa da rukunan sallah wato ba zai yiwu ba a ce limami ne amma shi kullum limamin ba iya tsayuwa a zo ne yake kullum shi ya rasa ma'ana kafafuwansa ba iya tsayuwa sai dai kullum ya mutane sallah a zaune tare da cewa ga waɗanda za su yi tsayuwa ba laifi don liman wata rana an yi samu ya yi sallah a zaune wani annab sarasa da ya wasa bai sallah a zaune lokacin da ya samu larura to amma kada ya kasance haka yake ko ya zama ba iya ruku'u ya samu matsalar da ba iya ruku'u to a irin wani sai ya haƙura mai zama shi kullum sallar mamu a bayansa shi baya baya ruku'u ba saboda haka ya zama na yana iya yin abin da suka shafi rukunan sallah ba wanda ya samu matsalar da ba zai iya yin su bane sauran abubuwa kuma da ake faɗa wannan da yawa akwai waɗanda ba su da nasi a kai kuma sun saba nasi kamar a ce sai ya zama balagagge ba sharaɗi ba ne yaro ƙarami mumayyizi wanda ya san abin da yake zai iya zama liman dawai sai ya balaga ba ko bai balaga ba zai iya zama liman sannan ba daga cikin sharaɗin liman ba ya kasance ya kasance ɗa ko da bawa ne zai iya zai iya limanci ba daga cikin sharaɗin liman ya zama ya zama ɗan halal ko da ɗan zina ne inda ya yi ilimi ya abin da ba abin da zai hana ya zama liman wasu na ce ba zai zama liman ba saboda libanci shugabanci ne bai kamata mutane su shugabantar da wanda za a rika ganin kamar suna bayan wani wanda yake ba ba kamili ba to amma wannan magana ce ta jahiliya bai kamata a musulunci a yi ta ba mutumin da ba shi ya yi wa kansa laifin ba ba shi da hannu ba shi da ruwa da tsaki kuma ya zama mai tsoron Allah wani malami ma yana cewa a ah, mutumin da da yake kafiri in ya musulunta anabin sallah don dan zina da ba shi ma yayi laifin ba akwai laifin da ya kai kafirci wanda mutum shi yayi da karan kansa ba wani ne yayi ya shafa masa ba shi yayi amma in ya musulunta yi ilimi zai ga mutane sallah sai wani wanda ba shi ya yi laifin ba kuma ba a kansa yake ba kaddara ce ta sa ya fito ta wannan hanyar kuma ya zo shi in yayi limanci ko abin nan ko a ce makaho ba zai yi ba abdullahi nan ummi maktum ibn maktum yana yi wa sahabbai limanci lokacin da annabi sallallahu alaihi zai tafi ya bashi shine a matsayin mai rikon madina duk madina a kaɗai suke shi yake jin sallah sauraka babu babu babu wata hujja cikin nan ta makaho ba zai yi wa mutane limanci ba to da irin waɗannan kuma akwai su amma dai waɗanda muka ambata su ne abubuwa fitattu wanda za a yi la'akari da su baya ga wannan kuma sauran abubuwa ana iya ta samu yi a kansu ana iya sauƙaƙawa a kansu bai kamata a tsananta sosai a kansu ba sai tambayar mustapha adam dakata ya ce malam ya hukuncin cinikin da idan bashi ne za a siyar maka naira ɗari amma idan kuɗi hannu ne naira tamanin to shi wani shi ne a ah, malamai sun yi sabani akan wannan wasu suna ganin wannan bai halatta ba wasu malaman suna ganin haka saboda suna cewa ciniki biyu ne a daya annabi kuma yana cewa man ba a bai a taini fi bai a falahu su kuma aure ba hadisi sai hadisi ne a hasan daga cikin ruwayar abu huraira radiyallahu ta'ala an cewa wanda duk yi ciniki biyu a daya to ya dauki ya karbi mafi kankancin farashin ko kuma ya zama ya cire ba wato idan ya kasa ya kasa wa mai saye hankali gida biyu ce in yanzu za ka saya kawo 80 sai gobe za ka biya ko sai na da sati daya za ka biya 100 to in ya karɓi 100 din ya karɓi riba ya karɓi mafi kankancin farashin shi ne 80 to wasu suna cewa wannan shi ne bai a taini fi wasu musamman malamai suna cewa a wannan ba bai a taini fi bai'a ba ne bai a ɗaya ce a yanzu na sayar maka da shi bashi za ka biya ni naira ɗari kawai abinda na sayar maka da shi kenan ba ba maganar in maka ciniki biyu ba ne in ce kawo ɗari kawo kawo tamanin ka saya sai kuma ka ce ba ka da shi za ka biya ni gobe in ce to ya koma ɗari kaga ana ciniki biyu aka yi a ɗaya domin farko tamanin na sayar maka sannan kuma daga baya da na ji sai ya kai gobe kudin na ce sai dai ɗari to wannan ashirin din na kara maka ita ne don ya zama bashi amma in tun farko daman can ni na sayar maka shi ne a ɗari ko da kuwa ana sayar da shi tamanin amma ni ɗari daman maka yi da kai ka saya a ɗari to nan ciniki ɗaya ne ba biyu ba don haka wasu malaman suke halatta shi amma idan za ka sayar masa da shi a tamanin sai ka ji cewa bai da kudin da zai biya ka yanzu sai ya kai gobe ko sati guda sai ka ce ka bai da shi ɗari to anan ka yi ciniki biyu a ɗaya ko ka karbi tamanin ɗin ko ka karɓi ɗari amma ka san ka cire bata ashirin so ya danganta da yadda sigar cinikin ta kasance idan tun farko daman can haka ka sayar masa ɗari ɗin akan zai kawo maka kudin ka da a kasuwa tamanin ake sayar da shi ba ciniki ɗaya kuka yi ya zama biyu ba to babu komai amma in ka sayar masa a tamanin da kaji zai kai gobe ka ce ka mayar da shi ɗari to anan yi bai a yi nufi bai a saboda haka abinda dai za a fahimta a shari'ance ana son mutum ya zama mai sauki ga 'yan uwansa a harkar ciniki wanda duk ya zama mai sauki a cikin harkar ciniki to Allah ta'ala zai albarkaci cinikinsa zai albarkaci rayuwarsa kuma ya albarkaci abinda yake yake sayarwa wanda shine abinda mutum yake bukata a cikin harkar cinikinsa rahimallahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza taba samhan idza qada Allah ya ji kan bawa wanda mai saukin kai ne in zai saya ko mai saukin kai ne in zai sayar hakanan mai saukin kai ne lokacin da zai karɓi bashi ko zai biya bashi sau haka ana son ka zama mai sauki ne lokacin sayarwarka don haka don kana ga mutum yana da bukata kada ka ce za ka tsananta masa ta hanyar ka bashi farashi mai yawa don kawai jin cewa bukatarsa ta sa ba zai iya saya da kuɗi hannu ba ka kara masa gara ka sayar masa da kudin da yake shine farashin da kowa yake sayarwa wannan zai sa kai ma Allah ta'ala ya sa maka albarka a cikin harkar kasuwancinka ina ga inda zamu mu duba wannan to zai zama wadin wannan cinikin ma kwata-kwata ba za mu jefa kanmu a cikinsa ba ballantana har mu zo mu shiga ciki sabanin malamai wasu suna halatta mana wasu suna haramta mana na'am to alhamdulillah masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyi rahama a yau da haka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta kan lambobin waya kamar haka wato 0800 biyu sifili bakwai shida hudu hudu sifili uku sifili takwas sifili biyu sifili bakwai shida hudu hudu sifili uku ko kuma a kan lamba wato sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu daya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da aka madadin shehu malamin mu a doktor sheik muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano da kuma bashir idris ungoguwan da ya sada mu da ku ni shehu bala kabara nake cewa mu haɗa a wani shirin da yardar allah wala wannan كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما Ƙungiyar Injiniya Muhammad